Zato je i neznanje mrav, bolest, koja se mora otklanjati od samog rađanja sve do smrti. Traganje za znanjem ostaje vađivom obavezan, dok je rob maloljetan podučava ga onaj ko ima obavezu da ga podučava u prvim danima boravka, stasanja podučava djete onom što je istina što će mu koristiti da sutra znaš da je pravi put i razlika ovaj ti ga otkrivo i u početku snosi odgovornost alak vel um otac i majka najviše onda okruženje koga okružuje od onih koji znaju kako su to djete odgajali da si ga usmjeravali da znaš što je pravi put kasnije kad stasa sazrijeva snosi sam odgovornost koliko je dao truda on lično mimo roditelja kad čovjek postaje puno redan onda je u stanju da u samostalno saznaje, čuje, čita, pita i snosi i ono odgovornost od tako da niko neće na sudnjem danu imati ispirku žele še jedno nikoga neće nepravedno kazniti zato uvijek je u, na zemlji bio poziv ka uputi i pravome putu dolazkom poslanika alaihim salatu wasalam u kameti hudja ala ibad dolazkom poslanika alaihim salatu wasalam wasalam znači čovjek ima dokaz protiv sebe ako se nije odazvao i ako nije slijedio poziv kojim su poslanici alaihim salatu wasalam pozivali druge ljude da znaju kako će živjeti pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala da bi se znao pravi od krivog puta prošlom dersu kad vakafna ala kiram zastali smo na govoru koji je vezan za svjedočenje أن محمدا عليه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 sa bio, mislim da je poslanik došao svim narodima, svim Allahovim stvorenjima, a vjerovjesnici su uh, jednim narodima, jednim vjestom. Ne, nismo to. Nisam bio. Ne, nisam. سبه الدين شتا اسمه spomenuo Meljev? Razliku između poslanika i vjerovječnika. Rasuli su oni smo da imaju dva mišljenja u razlici, pa smo pomenuli šta je rekao Malif, onda smo rekli drugo mišljenje.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 kako je slikovito alaihi salatu wasalam predstavio poslanika alaihi salatu wasalam da je njegov primjer i primjer poslanika alaihi salatu wasalam kao primjer jednog dvorca koji je na najljepši način sagrađen ali jedan dio u zidu je ostavljen gdje treba da dođe da upotpuni pa su prolazili oni koji su posmatrali i divili se tome osim to mjestu koje je ostalo nejasno ime da bi kasnije došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kada ja sam taj koji sam taj dvorac u potpunio gdje nema nikakve više manjkavosti i zato sam ja kako kaže ali sato selam hutime bi el bunjanu sam, sa mnom je upotpunjena ta zgrada i sa mnom su poslanici alaihim sratu wasalam wa hutime bi el rusul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 حديث محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه وبرانسي البخاري رحمة الله عليه من ذلك صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء يا إمام إمنا محمد صلى الله عليه وسلم نزوى سوم حديثه posebnim imenima koja su mu dostojna njemu alaihi salatu wasalam wa huwa ana muhammadun alaihi salatu wasalam muhammad je govo ime onoga koji je puno zahvalan Allahu subhanahu zato nosi počastan nadjevo ime koje ga predstavlja od onih koji bio najzahvalniji Allahu subhanahu wa ta'ala Nam, alaihi salatu wasalam znači njegovo ana Muhammedun onaj koji je zahvalan stvoritelju subhanahu wa ta'ala znamo kako je sallallahu sallam provodio noći u ibadetu koliko je bio u pokornosti stvoritelju da bi upravo imao počastan ovaj naziv ana Ahmedu isto korijen zahvale i onaj koji najviše zahvaljuje Allahu subhanahu wa ana al-mahi yamhu Allahu bi al-kufra onaj koji briže alaihi salatu wassalam preko s time Allah subhanahu wa ta'ala briše kufr كريري بوت دولاسكم القرآن الكريم أي فصانيك محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل جل قل جاء الحق وزهق الباطل رجي دوشنا إستنا قلوبة دلال القدو جاء إستنا وانا سلال رازت كري دولاسكم محمد صلى الله عليه وسلم كفر كري وبيرا وعنى قبي بتكو زاتو قدو جاء إستنا هنا نبلدها زابلو وأنا الحاشر الذي يحشر الناس ala kademije ne samo na koji ću sa kojim se okupljam jer će se ljudi okupiti nakon mog dolaska ovim posjeća salao sallam da neće doći novi poslanik nego da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 وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون يا سمدني كي يفصلت سويم بس الزيت كسويم نارد ما يدنم نارد يدنم فلمن يد يا يفصلت محمد عليه الصلاة والسلام فصلت على فيما ينعرف svim, za razliku od drugih poslanika, ali će se koji su shvati jednom narodu.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 uzor i primjer drugima kaže Jelle Šanu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وسورة آل عمران جل شأنه قد أرجي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يقول في إثناشين يرسي إن كنتم تحبون الله أكوبي وريت الله سبحانه فاتبعوني من إسليدت محمد عليه الصلاة والسلام سنرجي لبرنسي كاجي da oni koji vole Allaha moraju da slijede koga?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 Zato kaže predaja i druga, iako je polemična po stepenu vjerodostojni, jedni je stavljaju na stepenu vjerodostojni, a drugi ne, gdje je rekao ali se to selam kako stoji, la tu faddilu bejn, la tu faddilu bejn na nabija. Nemojte stavljati poslanike jedne na drugima, kao da im vrednijete vi. Znači nemojte ostaviti, svaki poslanik ima svoju vrijednost. Da ne bi time neko govorio moj poslanik bolje od tvojeg, da nemam pravnaka svaki poslanik poslanik odabran ali odabrani uvijek ima odabrani jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže u <coughs> ajetima tilka rusul fadlalna ba'dahum ala ba'd to su poslanici alejhim salatu vesselam jedne nad drugima smo uzvisili na Allah subhanahu wa ta'ala koja je posebna počast koju kazao Musa alejhi salatu vesselam odnosno na mnoge druge poslanike كلم الله موسى تكليما الله تغوارا ودريت موسى موسى بس kao što je sa Muhammedom sa selem ali ovdje je istaknuto objavom vrijednost znači bez posrednika bez meleka Džabraila Allah subhanahu wa ta'ala kada je na brdu to pozvao inni ana rabbuka ja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 Nema drugog božanstva da ti, gospodaru subhanak, subhanaka inni kuntu mina zalimin, ti si zaista slavljen, ja sam bio drugi koji nepravdu učinio. Tad je osjetio da je nepravedno napustio narod. Narod neće da vjeri u početku. Otko ne znaš da reće na kraju svi prihvatiti i vjerovati, ja rabbi, ko je dok na zemlji hodiš da ih pozivaš, a ne da ostaviš svoj namaz.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 أيها دبراني القصانيك عليه الصلاة والسلام jeste محمد عليه الصلاة والسلام ويقال kaže تقوى tako kad obraća Allahu subhanahu wa ta'ala u početnoj dobi u namazu ko prenosi Ali radi Allahu ta'ala an da je rekao alaihi salatu wasalam وجهت vajhi svoje lice okrećem tebi ja rabbe ili Allahuma anta al maliku la ilaha illa ant Allahu ti si vladar la ilaha illa ant nema drugo božanstva do ti anta rabbi ti si moj gospodar vana ana abduka ja sam tvoj rob zalam tu nafsi ja sam prema sebi nepravdu učinio wa ataraftu bi dhanbi i priznam svoj grijeh fagfir li pa meni oprosti grijehe sve la yakfiru zunuba illa anta a nema onoga koji sve grehe oprašta osim ti Đelešan znači iz dove Muhammed a.s. vidimo da je on moli da, za oprost greha i za zemlju iako poslanici a.s. znamo da su bili od onih koji su najmanje imali greh ali ovim podučavaju umet kako treba Allahu se obraćati i kako za svaki i veliki i mali greh treba stvoriti da subhanahu ta'ala tražiti oprost وقال موسى عليه الصلاة والسلام isto tako Musa a.s. kad kaže pa se kaje Rabbi inni zalamtu nafsi fagfir li فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه سورة القصص في سنسة معايته قد يرقوا هو بيا بجل شأنه زموس عليه الصلاة والسلام قد يرقوا ربي إني ظلمت نفسي وسبدار موي زي استسمع برما سبي نفر عبد وشينيو فاغفر لي فمني وبرستي فمو يا الله سبحانه وتعالى وبرستي إنه هو الغفور الرحيم زي استيون سبحانه وتعالى تاي كوي منوغو براشتا كوي كونو آه، ميلوستي سورة القصص في سنسة معايته وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم قيل له قد يرسل يونس عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهود قال يرقى الله سبحانه وتعالى وبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك بودي budi والله u Allahovoj odredbi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 alaihi sallatu wasalam nego da se ugleda na odabrane od poslanika alaihi sallatu wasalam kad kaže žele ženu fasbir kema sabara ulul azmi min rusul budi strpljivi kao što su bili strpljivi najodabraniji od poslanika ulul azmi Allahi oni koji su vlasnici tvrste nijete azm opredeljenje, namjera, nakon da dođe do cilja, da se ne povuče nikad da uspije posebno ima jak nijet, jako želju da Ko su ti poslanice ulul azm najodabrani? koji Allah subhanahu wa ta'ala da posebno pohvali Koliko ima ti poslanika? al E, hamse, pet. Na. Nuh. Muhammed alaih sallam, Nuh alaih sallam, Ibrahim. Ibrahim, Musa, Isa. E, to su naj odabrani poslanici alaih sallam koji su najviše iskušenja imali, najviše sa Firaonom, sasa i Ibrahima, Isa alaih sallam, Ibrahim alaih sallam, sa svojim ocem, sa narodom koji kipova obožava i slično.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 to je zabranjeno Allah ne voli hvalica ono koji se hvali kaže žele žena fela tu zeku vam fusekom nemojte sami sebe hvalisati ako si dobar sebi si arabe ako ima na tebe hamd zahvalio Allah budi ustrajan na tome a ne treba ti hvala drugih Jer iskrenom robu ne treba hvala robova.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 usticanje, izdizanje, kao da misli da umisljenost da umisljenost je najopasniji bolesti u ali se čuva doba. Znači da budemo skromni i sa sobom zadovoljni, hata la jafhar ahadun ala ahad. I neka se jedan na drugim ne hvališ. kad sam bolje tebe. Ja sam, da, to nije osobina muslimana, da jedan na drugim, znači se tako govoru opode. Ovaj فالله تعالى نهى أن يقهر على عموم المؤمنين تيوب طيب، تجل شنو الزبراني وبيرنيسما فكيف على نبي الكريم فكاكو تودا آه، فكيف على نبي كريم فلهذا قال لا يبقي لأرض أن يقول أنا خير من يونس بن متى فكاكو دا عند رب قاجة دا يبلي الدرغو يونس نية صلى الله عليه وسلم تيو كرينا فهو كريتيكا وهو وقع مسلمان اشتوية ودر يو يبريا ističemo da kaže nemamo pravo da se ističemo jedan na drugi kao da hoće da kaže Muhammed alaihi sredo selam bolji od Musa da nije nam dozvoljeno tako govoriti on nije stoj da brani poslanio ali ga ističemo kao da ovaj nije vredan la tako nam nije dozvoljeno vredan nije ovaj, ovaj vredan, ovaj vredniji a kao ovaj vredniji od njega kao da ovaj ponižen u tom izražaju drugoga kao da njegovu vrednost umanjuje i zato alaihi sredo selam to je rekao nemojte me stavljati iznad Musa kao da me tako hvali i njega ponižavate jer je on ima svoju počast koju Allah subhanahu wa ta'ala posebno ukazao u određenim stvarima e to je pravi vjernički odnos da jedan drugi, kad vidimo drugi bolji od nas, kažemo mašala, alhamdulillah, zahvala Allah koji ga počastio da u ovome bolji od mene, Arabi. Da pa ga Allah učusti na tom. I kad rob tako kaže mašala, onda šetan nema udjela, nema zavidnosti. I najopasnija bolest srca jeste zavidnost. Kad vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala robu drugom počastio jačinu imana, vjerovanja i dobroti u hajru da u svom srcu osjetiš kako ti to smeta da ovo bila tvoja djela propadaju dobra spaljuje ih intakad da zavist uništava inna al hasad yakulu al hasanat kema yakulu an naru al hatab da zavist uništava dobra djela isto ko što vatra uništava drvo Molisu Muhammed da su srce bolesti srca zavidnost hvalisanje isticanje nadneške la vjernici svojim imanom se mogu osjetiti koje jače ali nikada se neće vjernik i ako vidi da ga Allah počastio nečim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 petka četvrtka. Svake tri se vajde su ustavljeni i onaj ko dolazi da se Allah utvrsti, stane termine, ne morate me zvati telefonom da li ima, da li nema srijedom, neki su, bilo neki posle Bajrama redovno nisu dolazili, dvije, dvije, dva, dvije srijede, onda sam ja imao put smo imali zastoj saobraća, dva puta sam kasnije, a sinoć je bio dersu u Karavoj džami i tefsira, a ovaj sisto stavio dersu akidat tahavije, tako da znate onima koji su zainteresovani da ožive mesine dersovima i žele su jesu se napuniti u ovakvim sjelima, ahlan Allah. Allah skupšte i hajriš, Allah svoj nas na pravom putu sečla zavljuje. Allah skupšte i hajriš, Allah svoj nas na pravom putu sečla zavljuje.